Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 10, 483 Ang kamatayan ni Pope Simplicius. Siya ang ikaapat na putpitong Santo Papa. Naranasan niya sa kanyang pamumuno ang pagkawatak-watak ng mga Kristiyano dahilan ng pagkakatatag ng bagong simbahan ng Armenia, Syria at Egypt. Sa kabila nito, naisaayos niya ang pamamahagi ng alay sa mga manlalakbay at sa bagong simbahan. Naipagtanggol din niya ang Council Fathers of Chalcedon sa harap ng erehiya ng Monophyte inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.